Die mensen wat in die donkerte geleef het, sal een groot lig sien. Die lig sal skyn op allemaal in die land waarover die dood is skade weer gegooi het. Hy sal Israël weer groot maak, en sy mense sal bly wees soos mense bly is tijdens die oestijd, soos soldaten bly is oor die buit. Want God zal die kettings wat zijn volk vastbindt in die zweep waarmee hulle geslaan is, stukken breek. Hij zal maak net soos op die dag toe hy Midian verslaan het. In door die dag van vrede zal elke skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, in die vier verbrand word. Want de kind is voor ons geboren, de sien is aan ons gegee. Hij zal die heerser wees met die koninklijke titels, wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader, vredevors. Sy heerskapie en vrede zal voortdurend uitbreiden en nooit ophou nie, vanaf die troon waarop sy voorhouder David gesit het, zal hij voor altijd rechtvaardig en reg regeer. Die toewijding van die Heere, die Almachtige, zal dit waarborg. Die Heere het teen Jacob gepraat. Hij het Israël aangespreek, al die mensen, Israël en die inwoners van Samaria, gaan dit een van die dae achterkom. Hulle sê even trots en vol arrogantie, ons land is nou een pijnloop, maar ons zal dit herbou zodat so dit beter is als voorheen. Ons zal die gebreekte bakstenen vervangen met gekapte klip, die wilde vijenbomen met seders. Die Heere stier res in sy vijande, die Assyriërs, teen hulle. Sal met hulle kom ook die Arameers uit die ooste en die Filisteine uit die weste. Hulle sal hulle tande wijs in Israël opeet, maar zelfs dan zal die Heere woede niet afgekoeld wees nie. Sy vijs is nog reg om te slaan. Zelf na al hierdie straf sal die volk hulle steeds nie bekeer en na die Heere, die Almachtige, terugdraai nie. Daarom sal die Heere vir Israël in een dag vernietig. Hy sal die kop in die stert, palmtak en bisie afsny. Die leiers van Israël is die kop, en die profete wat leeg, is die stert. Want die leiers van die volk het hulle op die verkeerde pad, na verwoesting, geleid. Daarom is die Heere nie blij oor die jong mannen nie, en het hy geen genade zelfs voor die weeskinders en weer die wees nie. Want hulle is allemaal voor die voet goddeloos en boos en hulle lieg. Maar zelfs dan zal die Heerese woede niet afgekoeld wees nie. Sy vijs is nog reg om te slaan, hulle boosheid is soos een veldbrand. Die vier verbrand niet net die doorings en dissels nie, maar ook die woude. Die brand veroorzaakt groot wolken rook. Die land is zwart gebrand door die woede van die Heere, die Almachtige. Die volk is die vier maak uit, en niemand gee om vir ander mense nie. Hulle steel links en rechts, maar bly honger. Op die ou eend eet hulle selfs hulle eie kinders. Manasse sal op Ephraim teer, en Ephraim op Manasse. En saam sal hulle Jeda verteer, maar selfs dan sal die Heerese woede nie afgekoel wees nie. Sy vijs is nog reg om te slaan.